بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أدعو أدعو أدعو يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندنا تربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندنا الربيع الكرام لكم Zapadnjaci, draga braćo, nekada od muslimana sve preuzimali. Zapadnjaci su preuzimali dostignuće u medicini, u geografiji, u astronomiji, geologiji i tako dalje. Sve su to preuzimali od muslimana kada su muslimani bili, bili vodeća sila u svemu. مرحبا مرحبا بالجميع دوام السقا عندنا الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع Mi moramo, draga braćo, shvatiti da ova vjera, vjera ponosa i da je ova vjera, vjera čiji put je trnovit i nije nimalo lahko. بالجميع عندي وام السقا عندنا الربيع يا هلا مرحبا استوديو التوحيد إسلام سكابولا رافعين البنود حاميين الحدود من عدو الأدود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو الأدود يا هلا مرحبا مرحبا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله جل شانه svevišnjem gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Meni je veoma drago što se večeras nalazim ovdje među vama i veoma mi je drago i raduje me što kod vas postoji veliko interesovanje za ovakvim okupljanjima i ovakvim druženjima što upućuje na, na jednu stvar, a to je na jačinu vjere i želju za vjeru što danas mnogima fali. Mi ćemo, ako Bog da večeras govoriti o jednoj veoma bitnoj temi, a to je duševni poraz kod muslimana koji je pogodio veći dio muslimana zbog dešavanja u prošlosti u cijelom islamskog ummetu i zbog dešavanja u sadašnjosti islamski ummet je doživio jednu opasnu bolest a to je bolest duševnog poraza pa ćemo kroz samo predavanje pojasniti simptome tog poraza koje stvari upućuju na taj poraz koji su uzroci na kraju šta je lijek Međutim, činjenica je da nisu svi muslimani zapali u taj duševni poraz. Na to upućuju riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kojima kaže uvijek će skupina iz moga umeta ili iz umeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem biti na istini. Neće im nauditi onaj koji ih ostavi i kojim se bude suprostavljao sve dok ne nastupi sudnji dan. I ovdje mi u Bosni proživljavali smo zadnjih deseta godina mnogo što šta što je uticalo na promjene u samom društvu, naročito kod nas među, muslima, među muslimanima. Ono što je najzapaženije jeste da je se od 90-ih godina desilo jedno islamsko buđenje ili vraćanje ljudi, da tako prostije kažemo, vraćanje ljudi islamu i što je sigurno činjenica koja najviše raduje. Taj duhovni ili duševni poraz kod muslimana uveliko utiče da se muslimani ne mogu brzo duhovno i materialno oporavljati. Mi to sami vidimo, ne samo ovdje u Bosni, nego u cijelom islamskom svijetu, najposljednji događaj u Afganistanu su najbolji pokazatelj toga. Mi ćemo govoriti uglavnom o, o, o nekim simptomima koji, su, koji upućuju na tu bolest, na taj duševni poraz, pa ćemo kroz to shvatiti šta znači duševni poraz kod muslimana. Prvi simptom, simptom jeste što kod mnogih muslimana ne postoji nada ili postoji beznađe da će se ovaj islamski ummet ikada vratiti u ono stanje i ponos u kojem je bio u historiji kada je vladao svijetom, kada su bili najveća sila na svijetu. Nažalost, kod mnogih muslimana postoji ovo beznađe. I u nas ovdje, naročito poslije posljednjih izbora, kada, su, kada je islamska struja izgubila na izborima, i kada su na vlast došli oni koji ne žele dobro islamu i to je činjenica. To je istina. Poslije tih događaja, poslije događaja hapšenja, deportacija, poslije raznoraznih jeli, ovaj, provokacija, prijetnji, najavljivanja, hapšenja, mnogi i kod nas su ovdje došli to beznađe da izgleda idu sve gori i gori dani, a ne bolji za islam i za sljedbenike islama. Međutim, draga braćo, moramo znati da ova vjera islam mora proći kroz određene etape koje je Allah Đelešanu odredio da prođe ta vjera i njeni sledbenici. Ovakvi koji dođu u beznađe neće puno pomoći ni sebi, ani ovome umetu na popravljanju jelika tom duhovnom i materialnom prosperitetu. Najbolje je opisao poslanik sallallahu alaihi sallam te ljude i takve ljude, pa kaže u hadisu koji bilježi muslim, kaže, ako čovjek kaže ljudi su u propast ili propadoše ljudi, kaže on je u većoj propasti od njih hadis bliži muslim značenje hadisa je da onaj ko za ljude kaže da su propali, da nemaju više od njih nikakve nade da je on u većoj propasti i većoj, većoj zabludi nego oni zbog činjenice da je digao ruke od muslimana koji su jeli u zabludi i misli da se nikada neće vratiti vjeri. To je pogrešno, jer to je taj pesimizam koji ko muslima ne smije dozvoliti da se nađe kod njega. Od ovakvih ljudi, kao što sam rekao, vrlo je teško očekivati da popravljaju, oni samo mogu unazađivati taj popravak duhovni i materijalni. Drugi simptom jeste, kod mnogih muslimana ćemo naći da kada u pitanju hajr i napredak, bilo duhovni ili materijalni, da uvijek gledaju one koji su slabiji od njih, koji su ispod njih. Pa ako vide nekoga da je slabiji uvjeri od njega, on klanja noćni namaz ovaj, ne klanja, kaže, pa dobar sam ja, kakvih ima, Ili kada vidi sebe da, da, da se pridržava islama, a drugi se ne pridržavaju i kaže, e, pa dobar sam ja kakvih ima, teška su vremena, treba se zadovoljiti tim i tim. To je pogrešno, draga braćo, je takav, samo može nazadovati, ne može napredovati. I u vjeri, ne, nikad se ne gledaju oni koji su slabiji, nego se u vjeri gledaju oni koji su bolji. Ako budeš gledao oni koji, slabi, koji su slabiji od tebe u vjeri, postoji opasnost da, se, da budeš kao i oni. Ako budeš gledao koji, one, one koji su bolji u vjeri od tebe, postoji nada da postaneš kao, kao i oni. Međutim, kada u pitanju Dunjaluk, kada u pitanju Dunjaluk, trebaju da se gledaju oni koji su ispod nas u Dunjaluku. Koji su ispod nas. Oni koji nemaju ni, ni 100 maraka u džepu. A ti imaš 300 ili 500 ili 1000. I na taj način ćeš steći to duhovno zadovoljstvo i to bogatstvo duše. Nećeš dozvoliti, znači, e, beznađe, nećeš dozvoliti da se tvoje srce veže za dunjaluk, gledajući u dunjaluk one koji su ispred tebe. Treći simptom je pojava imitacije, a ne inovacije i kreativnosti kod muslimana. Mi znamo da danas muslimani većinom imitiraju, ne samo u stvarima dunjaluka i materialnog napretka, nego većinom imitiraju nevjernike, kršćane i židove, pa čak i u stvarima vjere. Zato ćemo naći zbog tog duševnog poraza, da su muslimani u prošlosti e, dozvolili sebi da se ne samo u njihove običaje, da se uvuče dosta e, nemuslimanskih običaja, nego čak i u vjeru su se uvukla razno razna vjerovanja i sujevjerja koja su preuzete od kršćana i židova. Naravno, od kršćana, jel mi živimo sa njima i jel, od njih smo i preuzeli mnoga učenja i mnoge, mnoge Mnoga su. Među muslimanima je rijetki su oni koji razmišljaju da postanu naučnici, koji razmišljaju da postanu stručnjaci određene oblasti u geologiji, u biologiji, u fizici. I zbog toga danas muslimani nemaju e, dosta i dovoljno svojih stručnjaka. Većinom je li to, tu nauku i ta iskustva preuzmaju od nevjernika, idu na zapad i naravno mijenjaju svoju vjeru zbog tog odlaska i tog boravka. Muslimani ne samo da slijede kršćane, draga braćo, kao što sam rekao, u tim materialnim dostignućima, nego slijede kršćane i, i u vjeri. I to je ono što je najopasnije. Što se tiče materijalnog napretka, imitacije, imitiranja, najpogubnija oblast jeste vojna oblast, gdje mus, rijetko koja muslimanska zemlja ima razvijenu vojnu industriju. I zbog toga, e, kada se pojavi bilo kakva zemlja sa, vojnom, e, sa razvijenom vojnom industrijom u svijetu, dešava se ono što je se desilo Iraku, ono što je se desilo e, Siriji, ono što je se desilo drugim muslimanskim zemljama i što se prijeti drugim muslimanskim zemljama koje su e, materijalno razvijene, a naročito vojno. Četvrti simptom ove bolesti, duševne bolesti, jeste e, ogleda se kod muslimana koji su studirali na zapadu i koji su boravili na zapadu. Nažalost, takvi muslimani su dosta utjecali da se da se muslimani, ostali muslimani okrenu ka zapadu, ka njihovoj civilizaciji i njihovim običajima. Oni koji studirali na zapadu danas vladaju muslimanskim zemljama. Danas su donijeli njihove običaje i njihova, njihova vjerovanja. Nažalost, takvi su na političkim vrhovima. Oni nisu napravili razliku između tog materialnog napretka koji se može preuzeti od nevjernika, Nije problem i nije, nije sporno da preuzmemo raketu ili neko, neko jeli, vojno destignuće, međutim sporno je da prihvatimo sve od zapada što nam on donosi. Jer mi imamo svoju vjeru, imamo izvor svog, svoje vjere, imamo izvor svojih običaja i tradicije. A to je naša vjera islam. Na zapadu je napredna, draga braćo, tehnologija. I napredan je material, napredna je materijalna strana, međutim, ono što je u nazadku kod njih jeste, jeste ta duhovna strana, koju nažalost mnogi muslimani oni preuzimaju. Peti simptom ove bolesti jeste da veliki broj muslimana je zadovoljna sa trenutnom političkom situacijom u kojoj, u kojoj se nalazi musliman u cijelom svijetu, pa čak i ovdje kod nas. Zato ćemo vidjeti da mnogi lideri muslimanski koji su toliko, koliko toliko nastrojeni islamski da nemaju snage, baš zbog tog duševnog poraza koji osjećaju pri sebi, koji imaju pri sebi, nemaju snage da se odupru nekim političkim rješenjima ili nerješenjima koja se nameću muslimanima, kao što je primjer Kašmira, kao što je primjer Palestine, 50-godišnji rat gdje se svakodnevno donose neka rješenja, neke rezolucije koja su nažalost na štetu muslimana i nažalost i pored toga što su muslimani u tako teškoj situaciji, muslimanski lideri, nazovimo ih muslimanskim liderima jer upravljaju sa muslimanima, Oni su zadovoljni sa bilo kakvim političkim rješenjima i nažalost to se prenosi i na obični svijet. Jer, jer kakav je svijet, takvi, svijet, takvi su im i lideri i vođe. Da je svijet bolji, izabrali bi i bolje vođe. I nije čudo i ovdje kod nas. Pitamo se nekada što su, što su ovi došli na vlast. Ovi koji sad kroje koje kakvu e, antiterorističku državu i neku civilizaciju evropsku i žele da nas uvedu u Evropu. Pitamo se otkud oni na vlasti. Trebamo se pitati trebamo preispitati naše stanje, jer niko i drugi nije doveo na vlast do mi, draga braćo. I to je naša svijest i svijest našeg naroda. Na, naravno, takva rješenja koja se nude i politička rješenja, mi sami znamo i dejtonski sporazum, bez obzira koliko on politički promišljen, koliko je donio korist muslimanima, i za njega se kriju mnoge štete i mnoge tajne koje ćemo tek u budućnosti otkriti, koje danas dan neke otkrivamo. Za primjer, znači uzet ćemo postojanje palestinske države koja je e, postojanje države Izrael, te vještačke tvoremine na tlu Palestine, koja je danas simbol terorizma i organizovanog nasilja. Nažalost, mnogi palestinci, kao što sam rekao, ne samo lideri, nego i narod su zadovoljni da dobiju ono malo zemlje što je ostalo u Palestini da bi, da bi bio mir. Šesti simptom jeste da mnogi muslimani se, da se mnogi muslimani stide svoje vjerenje. Mnogi muslimani se stide svoje vjere, svoje islamske spoljašnosti, iz razloga što u svojoj vjeri ne vide ponos. Što u svojoj vjeri ne vide ponos. S druge strane, naći ćemo kršćane koji znamo da su na krivom putu, ali naći ćemo i da se pridržavaju svoje vjere i ne stide se nigdje. Nigdje, pa gdje god živjeli, gdje god bili, ne stide se obilježa svoje vjere. Iako su, jeli, iako je njihova vjera skrnavljena. Međutim, muslimani, iako znaju da su neistini, da je Kur'an jedina objava, jedina knjiga koja je sačuvana, da je to istina, da je to hak od Allaha, stide se svoje vjere. I nažalost, ne samo da se stide kad odu na zapad ili kad odu u neku nevjeničku ili nemuslimansku zemlju, stide se i među, u, u, jeli, u, svom, u svom komšiluku, stide se u svojoj zemlji, u muslimanskoj sredini, da kažu da su muslimani i da pokažu svoje islamska obilježja. To, to su jeli, rezultati tog duhovnog ili duševnog poraza koji muslimane osjećaju. Navešemo primjer jedan. Često kada eh, oni koji putuju avionom znaju kako ovaj stewardese nude raznorazna pića i tako dalje i tako dalje. I naći ćemo da su rijetki kršćani koji prihvate u avionu da popiju pivo, neko alkoholno piće, dok, dok ćeš većinom naći da muslimani uzimaju pive i uzimaju alkoholna pića da bi dokazali onim štjardesama jeli, koje im se lijepo nasmiješi da bi dokazali kako su oni napredni i kako oni znaju piti pive i kako oni nisu jeli, ovaj nisu nazadni i kako su spremni da Allahu griješe i na nebu i na zemlji to je taj duševni poraz njega je stida njoj kaže ona će možda ponuditi piju njega je stida joj kaže ne to, to moja vjera zabranjuje muslimana je stid kada ode u neku nevjeničku zemlju kod nekih jel, uglednih ljudi ili kod nekih jel, političara da kaže meni moja vjera ne dozvoljava da pijem ako mu ponudi piće. To je taj duševni poraz kod muslimana. Isto tako ćemo naći da se mnogi stide svojih islamskih obilježja, islamske nošnje, ono što mu naređuje vjera. Stidi se da na radnom mjestu da klanja, stidi se da nazove selam. Zato ćemo vidjeti danas među omladinom muslimanskom, nažalost, zbog te, tog duševnog poraza i osjećaja inferiornosti i manje vrijednosti, vidjet ćemo da su selam ta islamski pozdrav, koji je pozdrav stanovnika dženneta zamijenili raznoraznim neislamskim pozdravima kao što je čao, zdravo i tako dalje i tako dalje. I to sa slašu i sa, jeli, sa zadovoljstvom koriste takve pozdrave. A naći ćeš kada dođeš takvu prodancu gdje su, gdje su muslimani, jeli, gdje ne vide svoju vjeru kao, kao izvor ponosa, da zoveš im selam, neće ni da, ne, ne, ne da ga odvrati. Jedan od razloga zbog koji se muslimani stide prakticirati svoju vjeru jeste bojazan da ne budu označeni kao teroristi, kao fundamentalisti, kao ekstremisti i tako dalje. Muslimani se stide i najmanjih i najsitnijih stvari svoje vjere, a kamo li da govorimo o nekim krupnijim stvarima, kamo li da govorimo da imaju snage i hrabrosti da kažu nevjernicima da su oni u zabludi, da kažu kršćanima, kršćanima i židovima da je njihova vjera iskrivljena – To je to što oni ne vide u svojoj vjeri ponos i dostojanstvo. Navešemo jedan primjer. Kako se oni koji prime islam, koji su bili kršćani ili židovi pa prime islam, kako se oni drže svoje vjere i kako su oni ponosni svojom vjerom. Najviše je stida u prakticiranju vjere naćemo baš kod muslimana koji su rođeni u islamu. Zato ćemo naći Engleza ili Amerikanca kada primi islam ne stiji se svoje vjeri. S turbanom i sa afganistanskim odijelom u sred Amerike voda sad malo teže, jele, ali prije škoda. I ne stidi se da nosi bradu, ne stidi se da kaže kad nastupi radno vrijeme da on treba da klanja. Navešu vam jedan primjer jednog engleskog državljanina koji je prihvatio islam s ponosom i dostojanstvom. Tri sedmice nakon prihvatanja islama ukazala mu se prilika da se zaposli. Dunjalku se otvorio, jel što mi kažemo, I neki mladići muslimani koji su bili sa njim htjeli su da ga posavjetuju da kaže kada bude na prijemnom da kaže da, da, ne, da ne otkrije da je primio islam. Prije se zvao Rud, a sad poslije je predio ime Ome. Nadio je sebi ime Ome. I rekli su mu nemoj reći da nije bitno jer možete neće primiti zato što si musliman i možda ako te ne prime zbog toga što si muslima možda se razočaraš uvijek tako da međutim nisu uspjeli da se sa njim susretnu i on je otišao na prijemni da, da, se, da se prijave za taj posao I kada je razgovarao, rekao je, ja sam musliman, bio sam prije kršćanin, zao sam se ruda, sad se zovem Omer i ja bih htio jeli, da imam slobodnog vremena za obavljanje namaza. Na što mu je ovaj jeli, koji je bio vlasnik preduzeća rekao, nema problema i mi baš takvog tražimo kao što si ti, čovjeka od ponosa i od e, odluke. Na ovakvom radnom mjestu treba će nam čovjek od ponosa i odluke. A tvoja, tvoja promjena vjere imena ukazuje na tvoj ponos. I ta činjenica da se ne stidiš vjere ukazuje da si ponosan i čovjek od odluke. Vidimo od Allaha Đelešanuhu, baš kada čovjek se uhvati čvrsto za svoju vjeru i ponosno, da ga, da ga uzvisi i da ga neće poniziti gdje god bilo. Tako ćemo isto, ako sam rekao, naći na zapadu, u Americi, u Engleskoj, u Francuskoj, mnogi Francuzi, Englezi, Amerikanci, kada prime islam, ne stide se svoje vjere, jer su u njoj vidjeli, vidjeli ponos. ponos. Naravno, najbolji primjer ponosa imamo u prvim generacijama muslimana, zato ćemo uzeti primjer Rabija ibn Amira u ratu sa Perzijancima. U tom ratu vojskovođa Perzijanaca bio je Rustem, a vojskovođa muslimana Sa'd ibn Abi Waqas. Rustem je zatražio od muslimanskog vojskovođe da pregovaraju i Sa'd ibn Abi Waqas poslao je delegaciju koju je bio Rabija ibn Amir. Kada su došli kod Rustema, pitao ih je, šta vas je dovelo, a Rabija ibn Amir mu odgovorio, Allah nas je poslao da vas izvedemo onoga ko želi iz obožavanja ljudi obožavanja Allaha, iz kućenosti dunjalu kao prostranstva Hireta. Rusti me razmišljao njegovim riječima i rekao sam sebi, propao sam u svojoj vojsci, imam samo hiljadu pjevačica i kuhara. I pored svoje materialne civilizacije koje je imao Rustem i svog napretka, on je vidio da je propao Arabi ibn Amri koji dolazi iz pustinje, koji nema materialnog napretka, bio je ponosan i dostojanstven. Dalje Rebi nastavlja, kaže, došli smo da vas izvedemo iz nepravde vjera u pravdu Islama. Allah nas je poslao sa svojom vjerom, da njoj pozovemo ostale ljude, pa koji prihvati, bit će prihvaćen, jer kao musliman, i od njega ćemo se vratiti, ako odbije protiv njega ćemo se boriti sve do Allahovog obećanja. A Rusljeno ga upita, šta je to Allahovo obećanje? Na što on reče, džennet za onoga koji na tom putu po, pogine, a pobjeda za onoga koji, osta, koji ostane. Kaže Rustem, saslušao sam vaš govor, pa da li nam možete dati vremena da razmotrimo stvari? Da, da odgovore Rebija, želite li dan ili dva? Na to reče Rustem, ne, dok ne vidimo sa našim ljudima, sa našim velikodostojnicima. Na to Rebija reče, od prakse Allahu poslanika nije da pri susretu sa neprijateljem dajemo više od tri dana. Pa zato razmisli o svom postupku. A Rustem ga upita, jesi li ti njihov glavešina, to je glavešina muslimana, na to, on re, na to on reče, ne, ali muslimani su kao jedno tijelo, jedan drugog štiti. Iz ovog ponosa Rustem je vidio da ne može, da ne može izići na kraj sa ovakvim ljudima koji imaju takav ponos i takvo dostojanstvo. I pored toga što je Rustem bio u prljavoj podaranoj obući, ušao je dostojanstveno, što je Rebibni Amir bio u podaranoj i prljavoj obući, ušao je dostojanstveno kod Rustema, probadajući one kopljem, one njegove eh, tepihe koje je prostro i uveo je u njegovu dvorac i svoj jahalic i svog konja. To je jeli, pokazalo onaj ponos muslimana. Sljedeći simptom jeste da islam kao vjera i učenje je pod napadom orientalista i raznoraznih neprijatelja islama koji žele da prikažu islam kao nešto što, što civilizacija i, i, i jeli, trenutno stanje ne prihvata zato ćemo često čuti i vidjet ćemo napisane knjige na temu, naravno koje su napisali orientalisti, zašto u islamu dozvoljeno oženiti četiri žene? Zašto su u islamu osjeca ruka za krađu? Zašto u islamu propisana smrtna kazna za onoga koje ubije? Zašto je e, Muhammed? Zašto je Muhammed imao 11 žena i tako dalje i tako dalje? I nažalost, nasuprot ovih napada i provokacija, naćemo da mnogi muslimani, da bi dokazali da ovo nije istina, E, brane se i kažu je li kako u islamu e, četiri žene samo propisane kada čovjek ima potrebu i tako dalje i tako dalje iznose laži na islam da bi odbranili islam zato ćemo e, naći napad da se muslimani napadaju da je islam širen silom i džihadom pa će mnogi napisati i reći ne ne islam je širen širen tolerancijom trgovinom tako dalje pa će navesti primjer Indonezije, Malezije i tako dalje znači hoće da skrnave istoriju da bi odbranili islam i tako čine islamu medveđu, medveđu uslugu. Kada je u pitanju ovakav jeli, napad od strane orientalista i neprijatelja ove vjere, nama Kur'an pokazuje kako treba da se obhodimo prema njima. Bog ove činjenice, danas mnogi muslimani, pa čak misionari, kada drugima prezentiraju islam, prezentiraju ga s dozom stida i interiornosti pa neće da, da otvoreno ljudima pojasni neke islamske propise ili iskrnave i tako dalje i tako dalje. Naćemo danas u islamskom svijetu, pa čak i ovdje kod nas, da se održavaju nekakve konferencije za zbližavanje religija, gdje vidimo i čujemo svašta i čujemo kako se islam skrnavi i čujemo kako se jeli, govori o islamu neistina. Zato ćemo naći, kada raspravljaju o vjerama, o religijama, kako, kako se izbjegava reći da su kršćani i e, židovi u zabludi. Stid je oni koji raspravljaju o takvim pitanjima da kažu kršćanima vi ste u zabludi. Jer naša vjera, na, naš, naša objava, Kur'an, to se Allahovi reči kaže, nevjernici su oni koji kažu da je Allah trojica. I na jednom takvom predavanju jedan je upitan od strane prisudnih da li vi priznajete vjeru kao islam i kuran kao objavu ova jeli, svećenik se izbezumio na ljutio i tako dalje i dok je ovaj muslimanski jeli, ovaj, s muslimanske strane nije htio da prizna da islam ne priznaje ni krišćanstvo ni židovstvo i da, da, da, da, da kaže inne dine inda Allah il islam da je jedina vjera kod Allah islam to je, taj, to je jeli, rezultat duševnog poraza kod muslimana Isto tako islam je optuživan da je, da je to robovna, robovlasnički sistem, pa su neki pisali i branili tu činjenicu i govorili ne, islam nije robovlasnički, nego je demokratski sistem. Naravno, otišli iz zabude u zabude. Ja hala, mahaba, mahaba, medvini, wa msiga, عندنا في الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع Znate, to sam rekao, Kur'an nam kaže kako da odgovorimo ovim jeli, kršćanima i orientalistima koji napadaju muslimane razno, radi razno raznih islamskih učenja. I ovo što se desilo, nećemo u Americi, nećemo raspravljati o tom, o dozvoljenosti, nedozvoljenosti, o posljedicama. Mnogi su zbog toga napali islam kao da je to vjera neudu bila e, sotonska ili iblijska vjera. Kršćani, Amerika i tako dalje i tako dalje. Jeste, muslimani ako što uradili, oni su jeli, nanijeli štetu i ubili su šta znam i civile i ovo i ono. Međutim, šta vi radite muslimanima i šta ste vi uradili muslimanima? I ovo je princip, princip Kur'ana kada se odgovara nevjernicima na njihova pitanja, njihove provokacije. Navešemo primjer za to. U Kur'anu Kerimu, na, znači Kur'an Kerim nas uči kako na takve optužbe da odgovorimo. I kako da mi pređemo u napad. Korešević su pregovorili Allaho poslaniku sallallahu alaihi sallam da su muslimani prekršili sveto u svetim mjesecima. Znamo da u svetim mjesecima nije bilo ratovanja. Međutim, u jednom pohodu, u jednoj izvidnici koju je predvodio Abdullah ibn Đahš, musliman, desilo se da su muslimani ubili neke Kureševiće ili neke mušrike. Pa su oni pregovorili kako vi u svetom mjesecu kršite tu svetost mjesec, sveti mjeseci ubijate, ubijate ljude, a znate da je to zabranjeno.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 Ovako Kur'an govara, izvišen Allah šanu govara mušticima. Jeste, muslimani ako su to uradili u Americi, i ako su, ako to što rade u Palestini, ako, jeli, ako vi to ne odobravate, smatrate terorizmom, ono što vi radite, vaše nevijestvo, vaš kufr, vaša borba protiv islama i muslimana, vaše jeli, spletke i vaša, vaša laž, vaše lice mjesto je gore od svega toga. Naravno za, ova, za ovu duševnu, draga braćo, bolest postoje raznorazni uzroci. Postoje i unutrašnji vanjski uzroci koji su doveli da su muslimani došli u takvo stanje. Prvi uzrok, vanjski uzrok jeste slabost vjere kod muslimana. To je osnovni uzrok e, duševnog poraza što muslimani nemaju vjere ili što je vjera kod muslimana slaba. Mi to moramo priznat i svi smo svjedoci te činjenice. Iz, tog, iz te činjenice, iz tog uzroka proizilaze svi ostali uzroci da se stidimo vjere, da se stidimo čafira, da se bojimo čafira, da ih slijedimo, da im se ulizgamo i tako dalje, tako dalje. Drugi uzrok bez sumnje je ostavljanje džihada borbe na Allahom Đelešanu u putu, što je dovelo da su muslimani u poniženju i da su izgubili svoj čas i svoje dostojanstvo. O tome, i nas, o tome i nas je obavijestio Allah u poslanih sallallahu alaihi sallam u hadisu, koji nam je poznat, kaže poslanih sallallahu alaihi sallam, ako se budete bavili kamatom, i budete se uvatili za repove vaših krava, to jest budete preokupirani zemljoradnjom i budete zadovoljni, smireni s dunjalukom i budete ostavili džihad, Allah će na vas spustiti poniženje i neće ga dići sa vas dok se ne vratite vašoj vjeri. Znači u ovom hadisu poslanih sallam sallam spominje bolest koja je pogodila ovaj umet i naveo je dva primjera za tu bolest. Prvi je ili dvije vrste te bolesti. Prva vrsta je što su muslimani, što muslimani svjesno čine harame koje Allah Đelešanuhu zabranio, koje su jasno islamom zabranjene. Navo je, navo je primjer kamate, koji je jedan od najvećih grijeha, međutim, možemo pridodati sve ostale grijehe kao što je ostavljanje namaza, kao što je, kao što je zinaluk, kao što je krađa, kao što je laž, kao što je nepovjerenje, i tako dalje i tako dalje i to je prvi razlog ovakvog stanja muslimana što muslimani javno griješe nema stida više u griješenju nekada prije rata u onoj Titinoj Jugoslaviji nije bilo javnih kuća jer je bilo zakonom zabranjeno sad niču u kopečurke sad se to javno čini i to je više zakonski regulisano sada se po, na, na ulici u autima može naći javna kuća I to je to, jeli, javno griješenje na koje nas upu, onaj, uputio poslani sallahu sallam. Druga vrsta je preokupiranost dunjalukom. Preokupiranost dunjalukom i zbog toga zapostavljanje Allahovi naredbi. Čovjek kada mu se srce previše veže za, onaj, za, za ovaj svijet, za dunjaluške, jeli, dobro, dunjaluške dobrobiti, dunjaluška bogatstva, isprazni mu se srce od sjećanja na uzvišenog Allaha. Čovjek može biti bogat i to je pohvalno da musliman bude bogat na nezavisi od drugog, da svojim bogatstvom pomaže islam i pomaže druge siromašne muslimane. Međutim, taj dunjaluku, ne smije, ne, dunjaluk mu ne smije ući u srce da, pre, da preovlada, da zaboravi na Allaha Đelešanu i kada će Allaha Đelešanu njega zaboraviti. Ovo poniženje, draga braćo, koje je najavljeno u hadisu, desilo se zbog čega? Zbog tri stvari. Znači, zbog toga što javno griješimo, zbog toga što što smo preokupirali se, smo se preokupirali dunjalukom i treća stvar zbog toga što smo ostavili džihad pa je Allah Đelešanu uspustio poniženje na nas. Takođe strah i obezrabljenost, obezrabljenost kod muslimana je donje, dovela do duševnog poraza. Muslimani danas gledaju na nevjernike kao na sile koje se nikada ne mogu poraziti. Gledaju na Ameriku i na druge zapadne sile kao da su nepobjedive. Nažalost, to je rezultat duševnog poraza. Mi znamo kakav je bio Sovjetski savez. Bio je najjača sila na svijetu. Šta je bilo od njega? Raspao se preko dana ili preko noći. Tako isto je ta Amerika koja danas diljem svijeta, naročito kod muslimana, širi strah. Naročito kod onih ljudi koji se drže vjere i koja širi nasilje i teror. Nemojmo misliti da Allah Đelešanu nije kada da je preko noći uništi. Ali mi se ne oslanjamo na to. Mi ulažemo sve od sebe. Prvo se kanimo grijeha, znači da otarasimo se ovog, ovog prvog razloga duševnog poraza. Pa onda ne vežemo se za dunjaluk, jel kao što kada je poslanik za selem, i onda hvatamo se za ono što nam je naređeno, a to je branjenje islama, branjenje islama džihadom i širenje islama do onih dok je nije dospio, naravno, isto, isto džihadom. Mi smo zaboravili prirodu ove vjere i zato ćemo naći da mnogi posustaju posrnu vjeru poslije bi, uh, lahkih iskušenja ostave svoju vjeru ili ostave neke principe svoje vjere. Mi smo zaboravili ajetu kome Allah Đelešanu kaže Alif la min, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين kaže mislili ljudi da će biti ostavljeni ako kažu mi vjerujemo a mi smo iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah ukazao na one koji, koji su iskreni i one koji nisu. Mi smo ovaj aj često spominjali, često ga spominjamo, često ga učimo, međutim, nismo shvatili njegovu suštinu. Ono što se danas dešava u svijetu, nakon događaja 11. septembra i prije, jeste samo iskušenje za muslimane da Allah Đelešanu uvidi ko je iskren, ko nije, da se pročiste nijeti, da se pročiste namjere, da se pročite redovi među muslimanima, da otpadnu oni koji, koji, koji ne zaslužuju da budu među muslimanima. Jer Allah Đelešanu sprema muslimane za nešto puno veće što čeka muslimane u historiji, a to je taj konačni obračun između istine i neistine i konačna pobjeda koja će, ili koju će islam i musliman doživjeti. Znači onaj ko smatra da je put islama prekriven ružama i rahatlukom vara se. Vara se nas je o tom obavijesio Allah poslanih sallallahu alaihi sallam da je put ka džennetu prekriven neugodnostima, a put ka džehennemu prekriven je ugodnostima i rahatlukom. Zato kogod misli da ustraji, jer draga braća, ovo je utrka na ovom dunjalku. Ovo je uistinu jedna utrka, jedna igra u kojoj će izgubiti onaj koji padne. Allah Đelešanu će dovoditi iskušenja ljude. Nekog će dovoditi u manja iskušenja, nekog u veća. Iskušenje, recimo manja iskušenja da imaš problema u porodci zbog prihvatanja vjere, problema u okolini i tako dalje. Veća iskušenja su, iskušenja su progon, ubijstvo, zatvor i tako dalje. Allah Đelešanu u iskušenjima želi očvočvrsnuti vjernika, da ustraje, da bude spreman na naredni period koji, možda, koji će možda biti teži. Zato Allah Đelešanu neće nikada čovjeka dovesti u iskušenje koje neće moći podnijeti. <coughs> Allah Đelešanu najbolje zna nas. Bolje nas zna od nas sami. Zato ako čovjek vidimo da je pao na iskušenju, nemojmo ne budu bila reći iskušanje Allah iskušan pao. On je kriv. On nije dozvolio, u stvari nije čuvao svoju vjeru. Nije čuvao svoje srce da bi mogao ustrajati, da bi mogao podnijeti ono čime ga Allah Lješanu iskuša, iskuša. Mora se, draga braćo, dokazati vjera. Mora se dokazati vjera. Ono što se dešava danas, to samo pritisci, jeli, neki pritisci politički, neki, neka, jeli, duševna težina na duši, ono što se dešava muslimanima, to nije nikome lahko da trpi, međutim to treba da jača čovjekovo ima čovjekovo srce. Nismo ništa doživjeli šta su doživljavale generacije prije nas, da ne govorimo o tome, jeli, da ne govorimo o hadisima, o ljudima koji su na popola raspolovljeni i šta ja znam, odvajano im meso od kostiju, zbog toga što su bili vjernici, ali nisu ostavljali svoj vjeru. Isto tako, draga braćo, pogrešno je da gledamo u historiju, u odre, samo u određene periode historije ili samo na određena mjesta. Recimo, navješemo primjer. Ne trebamo gledati crno e, zato što je se određeno prijedu e, desno muslimanima i to i to. Kao što je bio period kome su Tatari osvojili, porazili, jeli, e, Hilafet, osvojili Bagdad i ubijali su 40 dana u Bagdadu. Neki historičari navode da je ubijeno 2 miliona muslimana za 40 dana muslimani su ubijani kroz životinje po ulici, raširila se kuga i tako dalje i tako dalje, da bi Allah Đelešanu ponovo dao da se muslimani vrate vjeri, jer to je lije kao što stoji u hadisu, Allah će spustiti na vas poniženje i neće ga dići samo dok, ne, dok se ne vrate vašoj vjeri. Dok se ne vrate vašoj vjeri. Ne misli se na vraćanje djelomično, nego u potpunosti vraćanje vjeri islamu, prihvatanje islama kao univerzalnog sistema života. Isto tako, kršćani su osvojili uh, Jerusalem, osvojili su Bejtul Maknis, 91 godinu su vladali Palestinom i 91 godinu se nije klanjala ni džuma, ni bilo koji drugi namaz. Znam da smo to stanje, da, da, se to, da se to desi nama u Bosni. Međutim, Allah Đelšanuhu šalje se Lahudina i ubiju nakon što su muslimani se vratili svojoj vjeri i ponosu i opet nakon 91. godinu osvaja se Jerusalem, osvaja se Mesjid al-Aqsa i ponovo se jer ponovo se drži hudba i ponovo se klanja džuma i klanjuju se ostane namazi. Znači ne trebamo gledati samo na određene periode o, historije ili određena mjesta gdje, gdje, je crno muslima, gdje se desilo crno muslimanima i to će proizvesti kod nas očaj taj duševni poraz. Kada je u pitanju neprijatelji ove vjere znaju tačke slabosti kod muslimana, pa ćemo vidjeti kako su postupali da, da, da poraze muslimane. Mi znamo da nevinici nisu nikada vojno uspjeli protiv muslimana. Trajale su godinama i desetinama godina ratove, ali su uvijek muslimani na kraju izlazili pobjednici. Tako u bici, u stvari u ratu koji su Francuzi vodili u arapskom svijetu, Louis IX je bio zarobljen od strane muslimanske vojske u bici na Mensuri u Egiptu. Proveo je u zatvoru četiri godine i u tom periodu je upoznao mentalitet muslimana i njihovu psihu Pa kada je bio pušten, kada se vratio u Francusku, rekao je svojim sljedbenicima i svom narodu, vi nikada nećete pobijediti muslimane s mnoštvom vojske, niti sa jačinom vojske, nego ćete ih pobijediti sa ženama i pobijedit ćete ih sa vinom. I u istinu, takve metode koriste i dan danas. I u tome su uspjeli. Mi znamo da koliko, kako je bilo stanje ovdje kod nas za vrijeme rata. Napadnuti smo strane Srba, pa poslije od Hrvata, ostavljeni od cijelog svijeta, blokirani. Međutim, i pored takvog stanja, i pored toga što smo bili slabi kao muslimani, to moram priznat, Allah je zašao da se odbranimo. Međutim, kada smo završili s tom vrstom rata, kada su vidjeli da ne mogu tako, da nam tako ništa ne mogu, posjegli su za ovom vrstom rata za žen, sa, jeli, za ženama i vinom i javnim kućama i šta ja znam koje kakvim prosperitetom i civilizacijom i Evropskom unijom, ulaskom u Evropu, tako dalje. I uspjevaju kod većine svijeta kod većine u svijetu uspjevaju s takvim, jeli, takvim metodama borbe, nažalost. I na nama je da, da obznanimo ljudima, da pojasnimo ljudima da nam oni ne žele dobro. Nikada vjerni koji ima u svom srcu akidu i vjerovanje, neće povjerovati da mu onaj koji mu se nakijesi, onaj Petrić ili bilo ko drugi, neće povjerovati da mu želi dobro. Ako mu ponudi čašu vina ili čašu mlijeka ili ako mu ponudi kakvu obno, obno, obnavljanje kakvih kuća, zna da se, da se iza toga krije puno veća šteta. Puno veća šteta. To svaki vijenik je ima u svome srcu. Na ovaj način se bore i židovi, masoni, koji imaju svoje klubove, kao što je klub Rotari, koje do, koji dovode raznorazne političare, pa čak i sa ovih jel, prostora, u, jel, sa, u, u Izrael idu, i borave u tim klubovima, naravno gdje su žene razgoličene, i snimaju raznorazne scene s tim političarima, pa im to na kraju, na kraju pokažu i kažu, vidite ovo, ako ne budete rade kako mi nalažemo, kako mi hoćemo, ovo ćemo obnaniti. Tako isto, oni steniraju ili, ili e, podmeću raznorazne afere oko novca, korupcije i tako dalje, na osnovu tih afera ocjenjuju političare i političko vodstvo među muslimanima, da bi sprovodili njihove ciljeve i njihov interes. Naravno, ne bi uspjeli da je kod muslimana jaka vjera. Opet se stvar vraća slabosti vjeri. Na kraju, draga braćo, ova je tema puno opširna, ali ovo se, posjećamo se, da nam ovo bude postrek, da ustrajemo u našoj borbi za našu vjeru i za naš opstanak na ovim prostorima. Da nam se ne desi Španija, da nam se ne desi potpuni nestanak. Moramo biti na prvom redu bogobojazni, moramo biti muslimani, pravi muslimani, na drugom redu moramo biti pametni i mudri, moramo se školovati, moramo imati velike ambicije, velik elan za radom, jer samo nam to može garantovati opstanak na ovim prostorima. Moramo se obrazovati, moramo stvarati među muslimanima lidere, moramo stvarati učene ljude, ljude koji će voditi ovaj narod, jer ono što nam se sprema u budućnosti nećemo moći prevazići ako budemo slabi. Ono što nam je se desilo u prošlosti ne trebamo zaboraviti, da ne bi, da ne bi, na, da ne bi nam se isto ili gore desilo u budućnosti, a ono što nam spremaju sigurno je gore. Prvo, draga braćo, moramo očiti problem. To je prvi lijek. Moramo očiti problem, a to je e, donijeti diagnozu zašto su muslimani u ovakvom stanju. Kao što sam rekao, prvi razlog je slabost vjere i iz njega proizilize i svi drugi razlog. Drugi razlog jeste da, musli, da se trebaju, drugi lijek je da se muslimani trebaju odgajati na ispravnom vjerovanju. Da se muslimani trebaju temeljito odgajati da budu ličnosti koje će nositi teretovi vjeri. Nama na ovim prostorima prosperitet jesu institucije, jake institucije, škole, ustanove, obdaništa, obdaništa, studentski domovi kojima će se muslimani odgajati, u kojima će se buditi ta islamska svijest, kojima će se muslimani obrazovati i stvarati jednu novu generaciju. Naravno, najviše treba ulagati na, na djecu, na, na one koji se školuju, na školski taj period i na omladinu studente, jer su oni budućnost jednog naroda. Jer ako hoćeš da vidiš budućnost jednog naroda, pogleda njegovu, njegovu omladinu. Pogleda njegovu omladinu. Puno je bolje kada sagradiš kuću iz temelja, sa dobrim materijalom, sa dobrim temeljima, sa dobrom armaturom, pa je dobro fasadiraš i središ. Puno je bolje, puno je kvalitetnija kuća nego kad neku stariju kuću renoviraš. Ona jeste kuća, ali nije kao ona, kao ona što je iz temelja sagrađena. Moramo u naša srca uliti to, to jako vjerovanje i vezu sa Allahom, Ne da izučavamo samo vjeru kao neku teoriju ili par nekih sura i tako dalje. Mora vjera biti u našem životu, mora vjera biti u našim kućama, u porodici jer je porodica osnovna jedinca društva. Svaki otac je odgovorna za svoju djecu. Svaka majka je odgovorna za svoju djecu da je odgaja na islamu, da se ne stidi islama jer zato će odgovornost biti pitana pre, na onom svijetu. Ne može škola sve odraditi, ne može obdanište sve odraditi ako majka i otac ne pridaju pažnju svome djetetu i ne odgajaju onako kako treba. Navešemo primjer kako vjerovanje i čvrsta akida, čvrsto vjerovanje i čvrst islamski, dobar islamski odgoj donose na faku na ovome svijetu. Recimo, kod muslimana dosta je se uvuklo suje vjerja. Dosta je se uvuklo onoga što nije odvjeri. Zato ćemo biti da muslimani dosta prihvataju često i vrlo lako prihvataju ono što nije odvjeri suje vjerja. A dok ono ispravno i čisto vjerovanje teško prihvataju. Navešemo samo jedan primjer. Isto tako jedan od, koji je primio islam, tražio je posao na zapadu i kada je našao posao, vlasnik u, hotel, u hotelu je našao posao, vlasnik hotela ga je ponudio, ponudio ga je da popije. I on je razmišljao, da li se da popijem, možda ako ne popijem, možda će, mi, možda će me, ovaj, možda me neće primiti, možda će mi dati otkaz, tako dalje, tako dalje. Međutim, odlučio je da ne popije, da ne proda svoju vjeru, jer je znao i sjetio se da je nefakao od Allaha. I kada je odbio, jeli, kada je odbio da, da pije, rekao je, baš nam takav i treba, jer prije smo imali jednog e, e radnika u hotelu koji je cijelu noć pio i zaspao i tako, jeli, pravio nered i nije dobro poslovao. Draga braćo, isto da svoja srca ne vežemo za ovaj svijet. Isto moramo svoje srca vezati za onaj svijet. Na taj način ćemo postići ponos i dostojanstvo. Na taj način ćemo zavoljeti onaj svijet i radit ćemo više za njega, imat ćemo više snage da, da izdržimo e, iskušenja i teškoće na ovome putu. Trebamo odgajati omladinu da imaju visoke ambicije, da teže velikim i uzvišenim ciljevima kao što je Allah poslani sallallahu alaihi sallam odgajao shabe. Jedne prilike sin Ali je radijallahu anha, anhu upitao ga je, u stvari Ali je upitao svoga sina kakav bi želio da bude poput koga bi želio da budeš, kaže, želio da budem poput tebe. Kaže, ne, nije ispravno, tako razmišljaš. Reci, želio bi da budem poput poslanika, sallallahu alaihi sallam. Jer poslanik sallam je uzor svima. Jer kaže, ako budeš želio da budeš poput mene, možda nećeš to postići, pa ćeš biti ispod mene. Međutim, ako budeš želio da budeš poput poslanika, možeš postići da budeš bolji od mene treba da budemo, draga braća, daleko od pesimizma i pesimista i da sa objeđenjem znamo da budućnost pripada ovoj vjeri. Da ne želimo ni vremena ni truda da radimo za ovu vjeru. A najbolji rad za ovu vjeru jeste da je prakticiramo prvo kod sebe i da druge pozivamo njoj i da znamo da budućnost pripada ovoj vjeri. I ako u prvom pokušaju ne uspijemo, nemojmo očajavati, nemojmo klijevati, ako prvi neke naznake upućuju da stanje nije kako treba, nemojmo klijevati, jer gradnja generacije, izgradnja generacije nije lahak posao. Treba će nam puno iskrenosti, puno bogobojaznosti, treba će nam puno oslovnica na Allaha Đelešanuhu i treba će nam puno sabora i puno mudrosti na ovome putu. Molim Allaha Đelešanuhu da popravi stanje umeta, da ujedini muslimane, da vas Allah Žešanu nagradi na vaš odaziv. Ovo je bitno i radi naših stanja u Bosni i Hercegovini, jer ovo što danas proživljavamo jeste jedna prekretnica, prekretnica za budućnost islame muslimanom i prostorima. Sve što radimo, treba da radimo za dobrobit ove vjere i za dobrobit nas kao naroda na ovim prostorima. Vrlo je važno jedinstvo u ovim vremenima, jedinstvo muslimana. Ne smiju neke razlike da nam budu razlog da se rastavljamo i da pravimo razlog treba da se ujedinjujemo oko osnova vjere i treba da se vraćamo na jedan izvor koji će nas ujedinite, to je Kur'an i sunnet i shvatanje i prakticiranje vjere onako kako su je shvatili i praktikovali poslaniji sallallahu alaihi sallam i ashabi.